для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Лікапташук. пташук. Ідучы побач з возам, які важка уціскаў колішнюю раллю і пожню, крактаў небяспечна калыхаўся, Яўхім увесь час сачыў за ім. Патрымліваў рукой, падпіраў плячом, толькі выбраўшыся на дарогу на выезджаныя каляіны, ён адступіў ад воза і пайшоў спакайней, лягчэй. Калі воз пад'ехаў да чарнушкавай паласы, Яўхім скоса зірнуў туды, дзе сядзелі купы, гаманілі аб нечым чарнушкі і дзятлы. Ён падумаў: іч зляцеліся. Усё адно як сваякі. Воз жаваў коламі пясок і пыл каляін, шастаў добра змазанай воссю, конь рыпеў ружамі, а Яўхім як бы не бачыў нічога, Не чуў, разварушана думаў, ужо каторы раз пра сваю прыкрасць і хваробу. Хто б мог падумаць, што вось так завяжацца? Лічыў спачатку глупства, драбніца, падурэй з ёю саб'ю ахвотую кіну. І спачатку ж ішло быццам бы так, як ён хацеў. Хіліцца быццам бы да яго яна пачала. А калі вярнуўся з турмы дзятлік, думаў, што Ну паглядзіць хай недарэка, пазайздросціць яму Яўхіму, што адбіў каханую. І Яўхім быў упэўнен, што Ганна не дурная ж, бачыць, хто ён такі і хто такі дзятлік, прытуліцца да яго. Так думаў Яўхім, што Ганна, прытуліцца да яго самага віднага, самага разумнага, першага на ўсе курані хлопца. Ён тады нават часам думаў з асцярогай, хоць бы не прыліпла вельмі, не звязала яго. І вось жа на табе, Яўхім дасюль не можа спакойна ўспомніць. Як толькі ўбачыла дзятліка, зноў хітнулася да гэтага няўклюды, да гэтага галяка. Ад яго, ад Яўхіма. Гэта здалося такім недарэчным, дурным, што Яўхім спачатку проста не паверыў, што яно моцна, надоўга. Такая, якая дурасць можа ўляцець раптам у дзявочую галаву. Ай, мяне дзень другі можа адумаецца. Але Ганна не адумвалася. Тады Яўхім не вытрываў, яўна паступаючыся мужчынскай годнасцю, і сам пайшоў да яе, паспрабаваў перахапіць зноў і вярнуць. І так падступаўся, і гэтак падступаўся, чаго толькі не нагаварыў, праводзячы да хаты, трымаючы амаль сілком каля ганка. Але хаць бы трошкі змянілася. Каля ганка... Ледзь дойдзеш у яе толькі і клопату, хутчэй нырнуць у сенцы. А спаць заўсёды спяшаецца. Абняць за плечы нават не далася. Самае крыўднае бачыць усё. Яна разумее, да яшчэ пасміхаецца, можа, гуляе з яўхімам як кот з мышу. Нібы не гоніць зусім, нібы надзеі трохі пакідае. Хадзі, дурань яўхім, валачыся за ёй зайздросць як яна да дзятліка туліцца. Не я ўхім не зусім страціў гонар, хадзіў, хадзіў за ёй злаваў дурэшце, рашыў усё. Канец гэтаму глупству, гэтаму здзеку, адзін раз і назаўсёды. І як рашыў я ўхім так і зрабіў, выкінуў з душы, выкінуў з памяці, нібы і не ведаў ніколі. І тут, як на шчасце, появілася Лесніковна. Вясёлая, гаваркая, прынадная дзяўчына, як з неба звалілася разам з бацькам сваім, новапрызначаным лесніком. Но, ну, праўда, звалілася трохі далекавата, вёрст пяць з гакам у адзін бок, але што я ў хіму былі гэтыя пяць вёрст? Была б ахвота мераць іх, ахвота гэтая кожны дзень поўніла яго. Я кашалела, ляцеў лесам, балотнай сцежкай – да верачкі. Верачка была зусім іншая. Праўда, не кідалася радасна да Яўхіма, удавала сябе нават абыякавай, але Яўхім бачыў рада яму, падабаецца ён ёй. За лесніковай пасадай так пахнуў смалою, млеў борт, а ў бары без бацькі і маткі, што вельмі ж прыглядвалася да яўхіма, верачка неяк асабліва ружавела і чамусьці ўздыхала, уздыхала. Калі аднойчы яўхім прытуліў яе да сасны і абняў, яна не адштурхнула. І сінія вочы у яе былі такія цёмныя, як вада перад навальніцай а губы верочки прагныя. І здавалася, я ў хіму ўсё перамянілася. Няма больш хваробы гэтай ганны, а ёсць толькі верачка. Адна верачка лагодная, пяшчотная, радая яму. І вось жа аказалася раптам, што ўсё гэта мана што ўсё гэта нішто аказалася, гэта не перамянілася. Хвароба, як была так і асталася, і ўсё, што адкрылася неспадзявана, у момант, у добрую ясную раніцу, быццам бы, як знікла. Колькі разоў успаміналася яўхіму гэтая раніца, гэтая сустрэча, Выпусціўшы з-пад шапкі з бляшчастым казарком сунуты на бок хвацкі чуб, ідзе яўхім па вуліцы, ідзе да верачкі. Не глядзеў ні на кога, рукі ў кішэнях сініх фарсістых галіфэ, папяроску ганарліва прыкрыўленым роце, нёс на казырку на глянцы сунутых гармонікам шыкоўных хромавых ботаў, адзіных у куранях, сляпучы, зырк сонца. Быццам бы сам зарчаў. Ішоў Яўхім першы жаніх на ўсё сяло, і зяла святочным сонцам вуліца, зяла і душа поўнае адчування маладосці, хараства свайго сілы. Добра было ведаць, што блізка сустрэчу на ганку лесніковай хаты, гарачы бор і верачка, якая ружавея, і ўсё ўздыхае, уздыхае. Але раптам усё знікла ў міг, як не было. І бесклапотна салодкае прачуванне ўцехі леснікоўна і ганарлівая сіла яго і было пад чаго убачыў. Проста на дарозе стаіць Ганна, таксама па святочнаму вясёлую святочнай паркалёвай кофці з кветачкамі, стаіць жмурачы вочы ад сонца лузгай семкі. Кагосьці мусіць чакае. Добры дзень, павіталася з усмешачкай Ганна і такой чуллівай хітрай, якая заўсёды дзіўна яго калола. Яўхім нібы незнаёмы і абыякава адказаў і намерыўся прайсці. А куды это такія наваксаваны? спытала Ганна. Яўхім хацеў зрэзаць. Мабуть, не к табе. Уга, а я ж так і думала. Ганна засмяялася і вельмі задзіраста. Глядзі ты, усё я адно як згаварыліся. І я не цябе чакаю. Да лесніковны? Прытворна лагодна пацікавілася яна. Ну, можа, да яе? А табе што, зайздрасць бярэ? Ну, канешне, такі кавалер. Толькі вочы ў яе кажуць, хм, у розныя бакі глядзяць не? Ці праўда? Яўхім зірнуў на яе, як мог пагартліва і ўбачыў. Ганна задаволена смяялася. Раззлавала яго. Не ўправіўся Яўхім сказаць што-небудзь, каб яна прыкусіла язык, адвыкла назаўсёдак піць з яго, і як Ганна, Зірнуўшыся весела войкнула, спрытна і лёгка подбегам падалася прэч. На вуліцы паявіўся дзятлік. Яўхім плюнуў, як бы нічога не здарылася, пайшоў сваёй дарогай. Ішоў, здавалася, як дасюль, весела, бесклапотна, а ўсё так аж пасмоктваў куплёную папяроску. І думаў, што гэта яе балбатня пустое і сама яна нішто яму цяпер. І ўсё ж падыходзячы да могілак не вытрываў, азірнуўся. Ганна стаяла з дзятлікам і чагосьці смяялася. З чаго смяялася? З каго? Зайшоўшы за могілкі, за якімі яго нікому ў сяле не было відаць, Яўхім спыніўся і сеў на траву. І ісці да ляснікоўні яму раптам расхацелася. Ах, круцёлка, языкатая! Не першы раз падумаў цяпер Яўхім, ступаючы побач з возам, што важка пахалыхваў серыпеў гужамі. Ходзіць у зрэб'і падрапаным, а дзержацца, як пані якая. І адсюль думкі Яўхіма пайшлі іншым кірункам. Думаў: як жа гэта недарэчна, бязглузда бывае часам у жыцці. Вось адзін чалавек усёй душой табе прыяе, любіць. І яго любіць бы, любіць, а не любіш. А ён дабрадзей хіліцца да цябе, А ты бы ходзіш, уцякаеш ад яго. А на другога, і глядзець бы не трэба не тое, што блізка быць з ім, А вось ты глядзіш і сам ліпнеш душой да яго. І дзіўна і прыкра было ўспамінаць. Калі Ганна была ў полі, хоць і стараўся не глядзець у той бок, а вочы як бы самі сабою сачылі за ёй. Бачыў, як жне, хутка, спрытна, як разагнуўшыся змораны ўзняўшы рукі, перавязвае хустку, як ідзе памалу, але ганарліва да беклашкі п'е ваду. Не мог глядзець я ўхім на ганну абыяк. Яму здавалася быццам абдымаў яе ўсю. Увішныя голыя рукі, гнуткі, як у вужакі стан, і ўсё яе спрытнае жаданае цела. Хоць не блізка была, а чуў, як асабліва горача пачынае біцца кроў і як сохне у роце. І вось трэба ж было дайсці да такога з-за гэтай задзірлівай ганарліўкі вечарамі не сядзіцца ў хаце. Начамі яму не спіцца. Выходзіш вечарам з адной думкай, як бы штосьці асобае, пабачыць, пачуць яе, і шкадуеш злуесся, што яна рэдка ў гуртах дзяўчат і хлопцаў паяўляецца. І без яе як бы ўжо і вечар, не вечар, і ноч не ноч. Калі ляжыш адзін у душнай хаце, сэрца аж гарыць, як падумаеш, што яна гэтым часам можа дзе-небудзь з дзятлікам грэецца. Трэба ж было, каб так усё павярнулася. Калі так далей пойдзе, то на яўхіма чаго добрага пальцамі паказваць стануць, смяяцца з яго. І сама яна можа найпершая разам з гэтым недарэкам дзятлікам смяяцца з яго будуць. Не, ну хай толькі паспрабуюць, ці яна, ці хто-небудзь пабачыць. Ён і так даволі цацкаўся з ёй хопіць далікацтва трэба нарэшце ўзяцца рашуча, каб пачула з кім жартуе і ўзяцца так, каб духу яе заняло моцна, як мужчына. О прыціхне адразу, памякчэе. Будь не можа, што не памякчэе, падумаў яўхім, раптам заўважыўшы, што пад'ехаў ужо к свайму гумну. Сцяпан адчыніў вароты, і грузны воз пачаў асцярожна ўцісквацца ў зяпу гумна. Яўхім ішоў цяпер наперадзе воза, абоч каня паглядваў, як уціскваецца воз, і на момант на вочы яго насунулася цемра. Воз закрыў святло, што біла з двара. Калі воз стаў сярод гумна, цемра ўжо як бы апала. Святло зноў зайшло ў варот. Пасля гарачага пяску і пылу дарогі нагам прыемна было чуць гладкі і цвёрды як лёд халадок току, свежую прапахлую зямлёю з бажыною прахалоду гумна, што хутка сушыла пот на целе і адзенні. Яўхім адматаў вяроўкі, што завязвалі рубель, ззаду, кінуў іх на ток, зняў рубель і стаў падаваць віламі снапы сцяпану, які стаяў цяпер у скрасцірты, што стромка падымалася ў застаронку. Снапы ляжалі роўнымі радамі ўжо да палавіны страхі, а яшчэ не ўсё было звезена. Яўхім з радасцю падумаў, што поле каля цагельні і ў гэты год не падманула, урадзіла ўсім кураням на зайстрасць. Палавіну на продаж пусціць можна. У гэты год, мабуць, у цане будзе, нават у алешніках не вельмі ўрадзіло. Як спрытно прадаць, то разжыцца можна непагану. Каня купіць у Юрвічых, ну, добрага можна, цяліцу, яшчэ і на лес адлажыць грошай. Бо як ні кажы, а будавацца прыйдзецца. Ну, калі жаніцца, то і будавацца не інакш, на сваю волю – на сваю гаспадарку, што б там ні было, а на ўсё сваё. Калі ехалі са сцяпанам назад пад порсткі ляска драбінак, Яухім уявіў, як прыедзе ён з жонкай, маладой, багатай, якую ён прывезе аднекуль можа самых юравічах, бо ў куранях пад пару яму вядомы нікога няма, як павядзе яе на свой ганак пад зайздрослівыя позіркі куранёўскіх нявест, ну і кеб яна, канешне, была прыетым, бачыла маю радасць. Бачыла маю перамогу, зноў узгадаў я ўхім Ганну. Але радасці ён і тут не пачуў нешта не было ахвоты ўводзіць хату гэтую невядомую жонку. Не радасця, а сум нейкі лажыўся на душу і шкадаванне. Нібы з гэтым вяселлем не набываў ён атраціў. Як не хацеў, а не мог уявіць гэтую сваю будучую жонку і чуў, бачыў адну ганну. хутчэй снапы на воз, Яўхін заўважыў, што Ганна адышла ад сваіх узмешкам падалася да лесу. Адна, А куды гэта яна? мільганула ў ім цікаўнасць. Памаліна яна ці што? Яўхім хвіліну сачыў за ёй, як бы чакаў адгадкі. Ён пачаў хвалявацца. Ну ты што, аслеп не бачыш, крыкнуў яўхіму стары корч, трымаючы на вілах сноп. Яўхім схамянуўся, але думка пра тое, куды пайшла Ганна ўжо не адыходзіла. Стараючыся класці снапы у час, ловячы тыя моманты, калі стары адварочваўся, каб узяць сноп, Яўхім падсачыў, куды ж пайшла Ганна. Думаў, як бы хутчэй далажыць воз і як адчапіцца хутчэй ад бацькі, вырвацца туды ўслед за ёю. Ну, хопіць, нарэшце сказаў глушак стары, і яўхім, зачапіўшы рубель, які яму падаў сцяпан, з радасцю саскочыў на пожню, стаў борзда усціскаць воз. Ну, яшчэ разок давай, ну, яшчэ! камандаваў яўхім сцяпану, цягнучы вяроўку так, што аж гарэлі рукі. Тузануўшы вяроўку апошні раз, яўхімка каб не развязалася некалькі разоў спрытна зашмаргануў канец яе на выцертым да бляску рублі. Тады ён пляснуў брата па плячы. Да самога мозара можна весці. Ён тут жа нагнаў на сябе выгляд паслухмянасці, пакоры і насцярожана зірнуў на старога. Арэшынкі нагледзеў надысь. На абручы акурат. Яўхім чуў, як маці ў ранку прасіла старога, набіць новыя абручы на бочку. Арэшынкі, знайшоў час, нязгодна прабурчаў стары глушак. Ну час не час дай ненарокам, можа і сякуць іх, удалаеш вельмі гэтыя арэшынкі. Стары помаўчаў, і Яўхім зразумеў: хітрасць удалася. Можна пайсці. Но «Ну, бяры лейцы, сказаў ён сцяпану ўсё з той жа паслухмянасці нібы перадаў бацькаў загад не адвыкай ад навукі мужыцкай на ўсякі выпадак нагадаў ён брату звыклую бацькаву параду стары не адгукнуўся на гэты сынаў хітрык каб не бадзяўся там вельмі сказаў глушак вернешся абгледзь тут мо калосьці дзе-небудзь засталося падбяры яго добра бацька адказаў яўхім Я ўхім пачакаў, калі бацька загадае ехаць і ўпёршыся заду снапы памог каню крануць воз пасля таго, як ён крактануў, хітнуўся, рушыў яшчэ некалькі крокаў прайшоў след, усё памагаючы плячом каню. Калі ж адстаў, Яухім кінуў на бацьку зладзейкаваты позірк і ледзь стрымліваючы вялікі прыліў нецярплівасці, хутка пайшоў к лесу. Ішоў ён не проста туды, дзе схавалася Ганна, а бліжэй к сваёй паласе, асцерагаючыся лішні цікаўных людскіх вачэй. Ён думаў падабрацца к Ганне цішком, не відна лесам. Чым бліжэй падыходзіў ён да лесу, тым мацнелі ў яго гарачае хваляванне, неспакой нецярплівасць, якія гналі яго хутчэй, хутчэй. У яго ледзь хапіла развагі, каб не пабегчы. Хутчэй пакуль не адышла далёка, каб яна не прапала ў зарасніку, Зойдзе заледзе ў гушчар, век не знойдзеш яе. Ледзь дапаў да лесу парывіста нырнуў жаданую засень. Нарэшце можна пабегчы, не асцерагацца людскіх вачэй. Хацеў бы адразу кінуцца ў зараснікі і раптам хіснуўся назад, як бы наткнуўся на дрэва. Насустрач! Гэта ж трэба было, каб ток, у які час выскачыла хадоська. Я ўхімко кінулася хадоська к яму гэта было так неспадзявана і так недарэчна, што я ўхіму момант як бы нічога не сцяміў. А А ты чаго тут спытаў ён. Так Зайшла от захацелася от сама не знаю чаму. Ну от і зайшла, нібы чула сэрца. Яна гаварыла з радасцю, але я ўхім учуўся ў яе голасе, нейкі затоены сум. І праўда, яна паскардзілася ўслед. Я так ужо нудзіцца пачала. Губы хадоскі вінавата скрывіліся, і з гэтай журботнай дзіўна застылую смешкай яна ступіла да Яўхіма. Хацела, відаць, прытуліцца да яго, але Яўхім адкаснуўся, павёў вачыму ў бок. Ты чаго? Людзей не сорам і я ўхім заўважыў, што твар у хадоскі блеглы, нездаровы, вочы запалі шчокі адвіслі, нібы не дзяўчына яблыка наліўное, а чэзлая падалка. І ўся яна, як ён дасюль не бачыў, была нейкая зморшчаная, як бы хворая, як бы нават без крыві, такая непрывабная, такая непрыемная, нават агідная. Нашто ж ён звязаўся з ёю? Нашто хадзіў, Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.